Urriak amabost gaur aste azkena da eta albistegia duzu berriozar erratiaren albiste mankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, zarraluke kontzeiariak eh, berriozarko maia bereko pasaguneak enduko duela jakitera eman du. Nafar gubernuako sustapen kontzeiaria den Luis Zarralukek jakitera eman duenez. Nafarrako maila bereko lau pasagunek enduko dira. hurien artean berriozarkoa obra Obrak asteko tramiteak urren urteko lehen hilabetetan egingo dira, eta jakin denez za HTaren makro proiektu aurrera joan edo ez, berriozarko maila bereko pasagunea kenduko da, baita ezkirot zizurdiaga eta gari noen ere. Berriak berri, zehaztasun eta detaileta ziar duteko berriozarko alkatea den xabilasak kontxilariarekin bilera izango du urriaren ogeita lauan. Berriozarko gizarte zerbitzuen komunitateak gizarte etxe bizitzen bizilagunen artean konbibentzia arazoak aspimarratu ditu. Antxoain berrio goiti, berriozar, iza eta juslapenako gizarte zerbitzuen mankumunitateko buru izanik, Napar parlamentuko gizarte zerbitzuen batzordean jakitera mantzuen kuldoplak, gizarte etxibizitzen bloke batean konbibentzia arazoak daudela, bloke berdin-berdin batean gizarte etxibizitza asko kontzentratzearen ondorioz, getoak sortzen direla salatu eta ondorioz, araudi aldaketa proposatu zuen kuldoplak, gizarte politiken batzordean Plaren interbentzioaren zatitxo bat Pero es evidente que en este caso eh, se estaría exigiendo, yo creo, un cambio de normativa para posibilitar que en adjudique las viviendas no a quien está el primero en la lista, sino a quien está el primero siendo una familia relativamente normalizada. O sea que habría que poner unos límites ¿no? a la al número de familias conflictivas que se puedan agrupar en un entorno físico tan cercano Gripearen aurkako txertaketa kanpaina martxan da. Berrez hartarrak az daitezkeia da gripearen aurkako txertatzea eskatzen baita neumokokoaren kontrakoa ere. Marisol Bilabona etxeko eriztenak azaldu bezala txertak eta irurogei urtetik gorakoen gan gomendatzen da. Hortxe Marisol Enetzak da okionean. Entonces, la primera indicación son personas mayores de 60 años. Luego también está indicado a eh, eh, personas entre 6 meses y, menos de 60 años, pero que tengan patologías crónicas, que tengan eh, problemas cardiovasculares, que tengan problemas respiratorios, como son el EPOC, que tengan problemas también metabólicos, quizá lo más conocido es la diabetes mellitus, y luego también a las personas obesas, también la obesidad mórbida estamos hablando de un índice de masa corporal muy alto, también podrían sufrir complicaciones importantes si padeciesen una gripe Aralarren biltzar irekia. Aralar talde politikoak deialdia luzatu du bere bazkide eta elkarren begiko direnak biltzar batean biltzeko. Biltzarra ostegun honetan bihar arratxeldeko zazpiterretan kulturkunean ospatuko da. Horretan bildurikoak legegintzaldiaren balorazioa egin eta aurrengo hauteskunde eta zarituko dira. Biderkatu Euskara mintzakideen magiarekin. Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatu dira ja orain talde idaukia biltzetokia zehaztu eta mar marka euskarari altzea. Interestunek gara izabiltzati izan amateko zehazki, izan amateko epea hostiralera arte egungo da zabalik, udaleko euskara zerbitzuan, baita bederatzela uzortzi, irureun, irureun da berroita meretze telefonoan edo euskara abildua berriozar.es elbide elektronikoan. Eta bestetik, Natur Eskolan dantza integrala egiteko aukera zabalik. Suma konkaus elkarteak, hostegun honetarako dantza integral saio bat antolatu du, horretan mugimendu libre eta sortzaileak landuko dira Mirian Urtegaren eskutik. Interestunek, eh, Natur Gelara urbildu barko dira, bihar arratxeldeko seietan. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak euri txiki egiteko probabilitatea handia izango da. Berezeki eguardi partean ego mendebaldeko aizea olbizia ibileko da eta temperaturei daukionez minimoetan aldaketarik ez eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistekiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrio zari irratiaren sintonian, FMko eun puntu zortzean edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Thank